Amin. Poštovana moja braćo, Allah uzvišeni stvorio je zemlju i sve na njoj uredio. Uspostavio svoj zakon s kojim je uspostavio red na zemlji. Naredio prvima i kasnijima da slijede taj zakon da bi se održavao red na zemlji. I zabranio svim stvorenjima da remete taj red. Zato uzvišeni Tabarak wa ta'ala objavljujući Kur'an časni svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kaže nestezbillah وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا I nemoj da činite nered na zemlji nakon što je na njoj red uspostavljen. Pa kažu mu Fesiri, nemoj da činite nered kršeći ono sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i sa čime je uspostavljen red na zemlji. Pa se iz ovoga svata da svako kršenje Allahova dželješanuhu šarijata jeste uspostava nereda na zemlji. Ili kršenje reda kog je uzvišeni Tebare Kretala uspostavio slanjem svojih svoji poslanika i vjerovjesnika u svojim misijama. Nema sumnje, poštovana moja braćo, da najveće kršenje reda na zemlji ili najveća uspostava nereda na zemlji bila sa uspostavom zakona mimo Allaho Đelešanhu zakona. Sa uspostavom šarijata mimo Allahova tebara kvetala šarijata. Zato što je to način na koji se ljudima odobri ono što im je njihov gospodar zabranio i zabrani ono što im je njihov gospodar te barakve ta'ala dozvolio. I zbog toga, poštovana moja braćo, mi danas vidimo kako je Fesat zavladao i na kopnu i na moru kao što uzvišeni te Kratalja to spominje u svojoj plemitoj knjizi. Zbog čega? Zbog toga što se slijede šarijeti mimo Allahova šarijeta. Što se nad ljudima vlada zakonima mimo Allahova dželješanuhu zakona. I ne samo to, već se taj fesad proširio toliko da gde god jedna skupina odluči da uspostavi Allahov šarijet, makar i samo nad njom, sakupi se i istok i zapad najgora stvorenja na zemljinoj kugli da bi utrnuli to svetlo svetlo uspostave šarijata Allaha te barakatala zašto? pa zato što će šarijat Allaha dželle djelešanuhu ponovo vratiti red uspostaviti red na zemlji a oni svoje živote oni njihovi preci potrošiše da, za, da na zemlji vlada nered Jer se samo u neredu može činiti ono što se danas čini i što vijekovima čine oni koji su na tom putu. Samo se u neredu može čovečanstvo iskorištavati. Mogu se potlačeni tlačiti. Može se ubijati onaj ko smeta, ko se suprostavlja, ko neće da im sluša i služi. Zatvarati, proganjati, silovati i tako dalje i tako dalje. Zato je najveća opasnost za ove današnje civilizacije proklete kada im se spomene uspostava Allahova šarijata. Jednog od braća u Bosni koga su sad skoro osudili na 45 godina zatvora bez i jednog jedinog dokaza jeste pod optužbom da je nasilno htio da uspostavi šarijat u Bugojnom. 45 godina. Sinoć su Srbi spomenuli čoveka koji je optužen da je ubio, zaklo i poubijao 800 muslimana. I optužen je 43 godine života. Zatvora. Za, osam, za 800 muslimana čovjek Srbin je optužen 43 godine zatvora. dok je musliman bez jednog dokaza gdje je sve namontirano i za čega stoje razno razne službe i trenutni moćnici i vladari tih prostora osuđen je na 45 godina zatvor. Ovo je samo dakle jedan jel, Da ne govorimo o stotinama i hiljadama drugih primjera tog fesada na zemlji, tog nereda na zemlji, koji se planski širi i obuhvata što je moguće veće prostore na zemljskoj kugli, kako bi sve porobili i stavili dakle u tom fesadu u kome će onda oni određivati što je dobro, a što je loše. Ko je ispravan koji je neispravan. Zato, poštovana moje braćo, najpreća stvar za muslimane danas jeste da dođu svijesti i da svate da jedino što ih može uzdići jeste uspostava Allahovu šerijata. Nema drugog načina svi pokušaji preko razno raznih organizacija koje se neka manje, neka više zabijaju pod jorgan razno raznih taguta, sarađuju sa njima, odrađuju im poslove koje oni sami bez njih ne bi mogli odraditi. Sve je to nešto sa čime se samo svijest muslimana prekriva da se ne vidi glavno ono, su, ono suštinsko, ono najvažnije, najvrednije. Zato mi danas, nakon dugih godina osustva Allahovog šarijata sa zemljene kugle, a pogotovo sa naših naroda i ovih prostora, mi danas imamo kompleks od toga da se spomene da mi trebamo da budemo vladari. Da muslimani trebaju da budu vođe ljudske zajednice na zemlji. Mi danas doveli su nas do tog stepena Da samo razmišljamo kako da se od njih sačuvamo da nam glava ostane. Ne trebaju nam ni glave ako nećemo da živimo ponosno. I ako nećemo da živimo kao Allahovi dželjašanuhu robovi. Šta će koristiti glave onima koji žive kao robovi drugima, a ne Allahu te barek vatala? Od kakve će im fajde biti? To su pokušali i tako su živeli muslimani Bosne. Je ih to spriječilo od onoga što je snašlo. Tako žive muslimani širom svijeta po muslimanskim zemljama. Da li ih to štiti od taguti njegove vlasti? Od onoga sa čime ih porobljava i muči? Ne štiti. Niti će ih ikada zaštititi. Zato su danas zatvori u muslimanskim zemljama isključivo napunjeni samo onima koji traže da se uspostavi Allahov te barak vatala šarijat. Da se po njemu sudi ljudima, da se preko njega i putem njega uspostavi pravda na zemlji i red na zemlji koje, kojeg nam je Allah uzviše i naredio. Tako ćemo naći da u zemlji koja se zvanično predstavlja kao šerijatska zemlja u kojoj šerijat vlada Saudijskoj Arabiji Zatvori su prepuni samo učenjaka i njihovih učenika koji su ustali da kažu riječ istine. Da otkriju ono sa čime se vlast u toj državi pokriva. I da ukažu na mnoge druge koji su na čelu zabluda i mase odvode dan po dan, odvode sa pravoga puta, pa su postali sljedbenici tih vlasti i onoga što oni serviraju, a ne sljedbenici Allahove te barakve ta'ala knjige i sunata poslanika alaihi salatu, alaihi salatu wasalam. Zato, poštovana moja braćo, mi moramo da znamo i da nosimo to u svojim razumima i da širimo to zato što je to ono što pripada muslimanima, a ne drugima da, muslima, da su muslimani preći od svih drugih da budu vođe ljudske, ljudske zajednice. Zato što muslimani posjeduju ono što drugi ne posjeduju. I mi ćemo inša Allah u ovom prilikom spomenuti neke od tih prednosti i karakteristika zbog kojih muslimani imaju ili jedini su oni koji imaju pravo na vlast nad ljudima. Prva stvar, braćo, jeste ta što su muslimani jedini sledbenici Allahove te barakve tala knjige. Jedini koji imaju Allahovu objevu u svojim rukama, objavu koja je originalna i koja nije doživjela nikakvih, nikakvih promjena. Oni su ti koji posjeduju Allahovu knjigu i imaju Allahov dželjašanuhu šarijat. Allahov Dakle, šerijat, kog je uzvišeni objavio, kog je uzvišeni odredio, a ne onaj koga ljudi izmišljaju i zapisuju. Zato nećemo naći muslimane da izglasavaju zakone, da propisuju sami sebi ili drugima zakone, već ćemo ih naći da slijede Allahu Đelešanhu zakone, da slijede šerijat svog gospodara Tebareke, tebareke o Teala. Zato su oni oni koji su Allahovom milošću upućeni i dato im je svetlo upute s kojim tačno vide pravi put. Granice šerijeta Allaha te barakva ta'ala. Oni nisu oni koji nešto izmišljaju, koji se povode za svojim strastima i svojim htjenjima, pa da kažu, pa hajde pomerimo granicu još malo, da ovo zabranimo ili dozvolimo. Već su oni koji na sve te stvari gledaju očima upute svjetlom koga im je Allah uzvišeni putem upute dao. Kao što uzvišeni te barek vatala kažu u svojoj plemitoj knjizi Ewa men kane mejten fe ahjejnahu Kaže, zar je onaj koji je bio mrtav, pa smo ga mi oživjeli, mi ga živim učinili? Wa ja'alna lehu nuren, jemši bihi fin nas i dali mu svjetlost pomoću koga se on kreće među ljudima. Kame metaluhu fil zulumati lejse bi hariđi minha. Zar je on poput onoga koji je u tminama iz kojih nikako ne izlazi? Kedalike zujine ili kafirine ma kjanu ja'malun. Eto tako se, tako je nevjernicima učinjeno lijepim ono što čine. Ukrašeno im ono što čine pa misle da je to lijepo. Međutim, vidimo da Allah te barak ta'ala vjernike spominje, dakle, sa posebnim karakteristikama. Da su oni oni koje je Allah oživio svojom uputom. Allah je oživio svojom uputom. Pa su istinski živi samo vjernici, braće. Istinski su živi samo vjernici i niko drugi. Makar se to mnogima ne sviđalo. Ali je to potvrda Allaha te barek wa ta'ala. Svako onaj koga Allah uzviše ne uputio, on ga iz njegovog mrtvila proživio svojom uputom. I dao mu svjetlo upute s kojim on, dakle, kreće se među ljudima i vidi šta je istina, šta je neistina. Šta je pravi, a šta krivi put. Dok su drugi, braćo moja, u tminama. I ovdje Allah te barek wa ta'ala spomenuo tmine u množini je tmine u množini, ne radi se o jednoj. Ne išla malo tmina pa će doći dan. Ne, kod ovih nema dana. Ovi su u tminama iz kojih nikako ne izlaze. Oni su ti koji su u tminama, a nemaju nikakvog svetla. Kako je moguće, braćo moja, da se da prednost ovima, da oni koji ništa ispred sebe ne vide, oni koji su istinski mrtvaci koji hodaju po zemljoj kugli, da oni predvode ljudsku zajednicu, da, on, da su oni vladari i da oni upravljaju ljudima, da se sav svijet njima da u emanet, da oni s njim rade šta, šta hoće. U isto vrijeme, kad imamo one koji su živi i koji imaju svjetlo s kojim se kreću po ovoj zemljoj kugli. Dakle, ovo razuman. Nikada ne postavio pitanje Kome da se da vlast? Kome da se da uprava i vojstvo nad ljudskom zajednicom? Međutim, ono što je problem jeste dodatni, a to je da zbog većine koja je u toj zabludi i koja je u tim tminama, i oni koji su na uputi počeli su da budu sumnjičari o tome da li smo mi za vlasti, da li, da li bi mi trebali da, da vodimo ljudsku zajednicu ili ovi koji to danas čine. A vidimo ovi koji su, koji danas to rade, vidimo njihova dijela, njihovih tmina i njihovog mrtvila na svakom koraku. Da se svud fesad proširio, da se svud nemoral proširio, da se svaki jad i čemer ustabilio I više niko to i ne krije da radi na tom putu i da uspostavlja. I učer sam braći ovdje spomenuo kako šeitan prokleti razno razne načine nalazi da bi pohvalio i na visoke stepene podigao ono što je najnemoralnije, ono što je najgnusnije. Pa ćete tako vidjeti da one najnemoralnije osobe koje javno nemoral čine i snimaju i to šire po zemljinoj kugli među svijetom, da ih nazivaju ta zvezda, pa ova zvezda, zvezda, subhanallah, hoće da ti kaže to je zvezda koja ti obasjava put, ako hoćeš da uspiješ moraš se povoditi za njom. Moraš biti poput te zvezde da bi progledao. Zato, braćo, dakle, vidimo da jedino su muslimani ti koji imaju pravo jel, na vojstvo ljudske zajednice zato što niko drugi od drugih civilizacija ne posjeduje ne posjeduje Allahovu objavu niti posjeduje svetlo Allaha te barek ta'ala niti uputu i zbog toga ne može dakle mrtvac i slijepac biti vodič drugo braćo Muslimani nisu preuzeli vlast bez prethodnog odgoja i duševnog čišćenja. Za razliku od drugih koji su vlast preuzeli, a da ništa od toga pri sebi nemaju. Niti imaju odgoja, a kamoli duševnog pročišćenja. Muslimani su odgajani na uputi Allaha tebara kve ta'ala pod budnim okom Rasula sallallahu alaihi wasallam prva generacija je došla do stepena da ima svoju državu, da vlada, da se taj, ta država za 50 godina njenog postojanja, od njenog početka pa naredni 50 godina, da se proširi i zavlada, da postane najveća država tadašnjeg poznatog svijeta. Kako se ovo, vraćo desilo? Kako Allah te barek vatala toliki narod njima podčinio i dao im vlast na, toliko, na tolikim svijetom, kako i ne bi kad su ovi muslimani došli sa odgojem Rasula sallallahu alejhi ve sellem sa odgojem upute Allaha te baraka ala došli su sa onim preko čega su došli do najboljih svojstava i osobina. Pa se tako okitili pravdom, iskrenošću, poverljivošću, moralom, darežljivošću, skrušenošću, skromnošću svojom, ne, ne želeći vlast za sebe, ne boreći se oko vlasti kao što to danas ovi čine, gdje se ulažu ogromna sredstva, a jako često razno razne metode nasilja se koriste da bi se došlo do vlasti, tako dalje, tako dalje. Resul sallallahu alaihi wa sallam, U poznatom hadisu kaže, tako mi Allaha, mi nikada nećemo ovu stvar dati onima koji je tražu i onima koji za njom žude misleći na vlast. Nikada im to nećemo dati. I u islamu je zabranjeno da se čovjeku koji traži vlast, da mu se da vlast. Pa kako da danas, da se danas daje vlast onima koji je na sve strane tražu? Onima koji nikako ne može da dođe na tom, na, na tom položaju, osim da traži vlast. I vidimo da upravo ti koji su došli na te položaje, da su postali poput onih s kojima su se i našli na tim zajedničkim mjestima. Da nas Allah te barakve ta'ala toga sačuva, pa su uzeli pravo Allaha te barakve ta'ala koje je isključivo njegovo pravo, a to je tešerije, to je propisivanje zakona, pa su dali sebi za pravo da oni propisuju zakon, ima Allah, zakona. I oni govore šta je halal i šta je haram, ne osvrćujući se na Allahu te baraka ta'ala šerijat. Zato, braćo muslimani, nikada nisu prestali da u svome vođstvu u svojoj vlasti nad muslimanima i drugima, nikada nisu prestali da razmišljaju i da nose sa sobom, dakle, pomisao na poruke Allaha te barakva ta'ala, koje su tako jasne i tako precizne u Allahove Đalešanu knjizi. <clears throat> Kaže Allah te barakva ta'ala, tilke darul ahire, neđaluha lilladina la yuriduna uluvan fil ardi wala fesada, wala aqibetu lil muttaqin. Kaže tu ahiretsku kuću mi ćemo dati onima koji ne žele da se ohole po zemlji niti da na njoj fesada čini. A sretan završetak, lijep kraj čeka bogobojasne. Pa kako da ashabi i njihovi sljedbenici i muslimani u svim vremenima dozvole sebi da se po zemlji ohole sa svojom vlašću i sa svojom snagom, da po zemlji čine fesad kada znaju da se do sretnog završetka ne može doći osim sa takvalukom i da se do ahiretske kuće užitka ne može doći osim sa pokornošću i predanošću Allahu Tebarek wa ta'ala. I kaže uzvišeni Tebarek wa ta'ala Inna Allaha ya'murukum an an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Doista Allah naređuje da Allah naređuje da emanete, dakle stvari od emaneta, od poverenja dajete onima koji ih zaslužuju. A kada među ljudima sudite, da sudite po pravdi. Ovo je ono što je, dakle, od Allahove te barakvatala upute. Ovo je ono na čemu su generacije muslimana bile, na čemu su odgajane. Zato pravda s kojom je došla Allahove Đelešanuhu vjera i po kojoj su muslimani vlad, vladajući radili, uspostavljali tu pravdu. Ona je poznata i nju su priželjkivali i za njom su često plakali nevjernički narodi koji bi muslimani jel, zauzeli, pa kada bi zbog strateških pozicija morali da napuste ta mjesta, ti narodi, ako ne bi primili islam, plakali bi što odlazi muslimanska vojska, a dolazi, dolazi njihova, njihova nevjernička. Zašto? Zato što su muslimani sa svojom pravdom vratili im svu džiziju koju su bili dali. Vratili im džiziju, zašto? Zato što više ne možemo da vas štitimo. Evo vam vaša džizija koju ste dali. Pa su nevjernici plakali za muslimanima. Za, zato što su nepravedni bili, jel? Ne tako mi Allahavi zato što su bili pravedni. I ovo se ne može naći, braći, u drugim civilizacijama. Ovo se ne može naći kod drugih. Ovo se može naći samo kod muslimana. I zato muslimani imaju najveće pravo da budu oni da budu oni koji su vođe ljudskog roda. I kaže uzvišeni Tebarak wa ta'ala وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَا بَعْدُكُ فَوْكَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ Kaže on je onaj koji vas čini da jedni druge smenjujete na zemlji <clears throat> da dolazite dakle jedni poslije drugih i on je onaj koji vas jedna iznad drugih uzdiže, daje vam stepene jedne jednima iznad drugih. Međutim, zbog čega? Zbog čega sve to? Kao razlog kaže Allah te barek wa ta'ala li jebluakum fima atakum da bi vas Allah iskušao, da bi vas proverio onome što, onome što vam daje. Ništa ti nije dato, a da te Allah s time ne iskušava. Samo što možda ti toga nisi svjesan. I ta ljepota koju te Allah dao, i to bogatstvo, i to zdravlje, i taj položaj, i to siromaštvo, i sve što ti je dato, dato ti je da te Allah ispita i proveri. Pa kako bi neko od muslimana koji je na vlasti mogao sebi dozvoliti da koristi tu vlast u neku drugu svrhu, a da nije svesan svoje odgovornosti i da nije svesan da ga Allah preko toga samo iskušava. I završava ovaj ajet Allah tabarak wa ta'ala riječima Inna rabbaka sariu l'iqab Doista Allah, tvoj gospodar, brzo kažnjava. Tvoj gospodar, brzo kažnjava. Wa innahu legafur rahim. A on je onaj koji prašta grih koji je milostiv. Brzo kažnjava one koji dođu do njegove kazne. Oni koji zasluže njegovu kaznu. I doista kada dođe Allahova kazna, za sekundu se sve desi. Svi se uzroci ispune za, za par sekundi i minuta stradaju čitava naselja. Samo se sjetite tsunamija. Sjetite se zemljotresa i potopa u Turskoj. Sjetite se drugih, mnogih drugih, jel, Allahovih kazni od zemljotresa, od poplava i tako dalje. Za minut dva nestaše stotine ljudi, stotine hiljada ljudi. 240.000 hiljada je u Turskoj stradalo kada je došla ona Allahova kazna. Preko 200.000 hiljada je od tsunamija stradalo. Ljudi su bili, dakle, poput panjeva. Sve je za sekundu nestalo. Allah brzo daje da se njegova kazna izvrši. Kada ljudi odbiju njegov poziv, kada odbiju njegovu ponudu, te barakva ta'ala. Zato, poštovana moja braćo, iz svega ovoga vidimo koliko je važno, koliko je važno da shvatamo i da nosimo to sa sobom i da tome podučavamo naše porodice, pogotovo našu djecu, naše nove generacije, da mi nismo narod s kojim treba da se brišu ulice, narod s kojim treba da se začepljuju razno razne rupe, narod koji treba da se gazi i koji treba stalno od nekoga da strahuje, da smo mi u stvari narod koji ima jedini koji ima pravo i polaže pravo na vođenje ljudske zajednice. I tako će biti, inša Allahu ta'ala, kada mi među sobom popravimo naš hal, naše stanje. Po, a, e, promjena ne dolazi osim sa promjenom. Niko od nas nema pravo da se nada promjeni ako kod sebe i tamo gdje on zadužen ne bude radio na toj promjeni. Tek onda možemo očekivati promjenu u, na bolje i u hajru. Međutim, ako budemo kao do sad šuteli na sve ono što vidimo i ne budemo se suprostavljali zato što nećemo da se zamjeramo, zato što nećemo na sebe da navučemo sržbu i mržnju jednih i drugih, onda neće ostati niko, zasigurno niko od onih mrtvaca neće progledati, ukazati da idu krivim putem. Naprotiv, na to treba da ukaže onaj koji ima vid, onaj koji je živ, onaj koji vidi, taj treba da kaže ljudi, ovaj put kojim idemo, idemo je pogrešan. Ostavite ovo, ja znam kud je taj put, tome ću vas podučiti, ukazat ću vam, To mi je poznat put da bi se krenulo, inša Allahu ta'ala, nabole. Ali kažem, ovo ne može bez prije svega promene kod nas samih, naših porodica, a zatim, zatim naše okoline na koju moramo svakodnevno da utičemo, zato što Allah i poslanici, vjerovjesnici, nisu ni sekundu svoga života potrošili, a da nisu ljudima dostavljali Allahu Đelešanu vjeru. Zato, zato molim Allaha uzvišenog da nas počasti da mi budemo dosljedni sljedbenici Allahu i poslanika, vjerovjesnika. Amin. Ja rahme rahmin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد treća braćo stvar koju posjeduju samo muslimani, a time i pravo na vojstvo u ljudskoj zajednici, jeste taj razlog što muslimani nikada vraćo nisu bili robovi i sluge neke nacije, niti sluge svog naroda, niti sluge svoje zemlje, zalažući se da samo njihova nacija, da njihova zemlja bude ona u kojoj će vladati mir, spokojstvo i vjerujući da su oni kao nacija i država iznad drugih i vredni od drugih. Po tome, muslimani se nisu pojavili da bi srušili Perzijsku imperiju i Rimsku imperiju a da bi osnovali arapsku imperiju. Muslimani se nisu pojavili da bi ljude izvukli iz robovanja Perzijancima i Rimljanima, a onda ih uvukli u robovanje Arapima. Već su muslimani se pojavili da bi ljude izbavili iz robovanja stvorenjima u robovanje Allahu Tebara Kratala i čitava dava Islama kroz sve vijekove bila je upravo na ovome. Od džemata poslanika alaihi salatu wasalam koga su sačinjavali sledbenici iz, kao pripadnici raznih naroda i Perzijanaca, i Rimljana, i Crnaca, i ovih i onih, jevreje i tako dalje. Ovaj sunnet je prožimao islamsko društvo do današnjih dana. I samo ova dava ima svoga uspjeha. Dok naši džemati budu džemat Turaka, džemat Sanđaklija, džemat Bosanaca, džemat Arapa, Albananca, ovih onih, u tim džematima nema fajde i nema hajra zato što je promašena koncepcija. džemat mora da bude džemat svih muslimana. I u džematu mora da se svaki pojedinac osjeća kao domaćin, a ne kao stranac. Jer islam ne poznaje razlike. I u islamu Arap nema prednosti nad nearapom, niti narap nad Arapom. Bogat nad siromašnim ili siromah nad bogatim. Jedina razlika je Kao što je rekao Allah te tebareku ta'ala Ja ejuhan nas, o ljudi, inna haleknakum min zekerima unta, mi vas stvaramo od jednog čovjeka jedne žene. Vajalnakum šu'uban wa qabaila li ta'arefu. I mi vas činimo u plemenima i narodima da biste se međusobno poznavali. Inna akramakum inda Allahi atkakum a najplemenitiji, najvredniji kod Allaha tebara kvatala od svih vas jeste onaj koji ga se najviše boji. To su najbolji. Nije spomenut ni Arab, ni Narab, ni crnac, ni bijelac. I po ovome su živeli ashabi Rasula sallallahu alaihi wasallam. Tako su i vrednovali jedni druge. Omer radijallahu ta'ala anhu je dao prednost Bilalu radijallahu ta'ala anhu nad mnogim kurejšijama koji su čekali da ih primi na godišnje savjetovanje. Dao je prednost Ibn Saudu radijallahu ta'ala anhu nad nekima koji su bili vođe kurejšija prije. Pa se jedan od njih naljutio i zamerio Omer radijallahu ta'ala anhu što prvo njih prima dok ovi čekaju tako dugo. Međutim, jedan koji je također čekao, bio je poznati pjesnik u to vrijeme, kaže mene ne sikira to što oni prije nas ovdje uđoše. Nego se ja bojim da će oni ući u džennet prije nas, a mi ćemo ostati da čekamo pred vrata džennetska. Oni su prije nas prihvatili Allahu vjeru borili se na Allahom putu, sve udjeli na Allahom putu, dok smo mi bili mušrici i branili svoj širk. Pa nam se Allah na kraju smilao, pa nas uzeo za naše kike i okrenuo svojoj vjeri. Omer radijallahu ta'ala anhu, braćo, jedne prilike kada je sin Amra ibn Asa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio namjesnik u Egiptu, u Misiru, Pa je organizovali su neku trku konja. I Amrov sin je imao svoga konja u toj trci. Međutim, jedan Egipćanin nije u toj trci pobedio Amrovog sina. Pa je ovaj prišao i udario ga rekavši mu primi ovo od sina uglednih. Pozivajući se dakle na šta? Na ugled svoj i svoje porodice. Kada je ovo došlo do Omera radijallahu ta'ala anhu, pozvao je Amr i njegova sina. Pa je naredio da se njegov sin izbičuje. A Amr radijallahu ta'ala anhu rekao mu je, kaže, otkad to da vi činite robovima ljude nakon što su im njihove majke slobodnim rodine? Kom je to dao pravo? To je pravda, braćo. To je pravda koju možemo samo u islamu da nađemo. Kojom samo muslimani mogu da vladaju i to da nose. I ovo ne možemo naći. Ovo ne možemo naći. Naći kod drugih. I posljednje, braćo, čovjek je tijelo i duša, srce i razum, emocije i dijelovi, organi. Sve ovo čovjeka, da bi se istinski uzdigao, mora da doživi svoju renesansu, mora da doživi svoj uspon, mora da se razvija istovremeno i ravnopravno. Kako bi se čovjek istinski izgradio i uzdigao na jednom nivou kada može da mu se emanet da u njegovim rukama. ako pogledajmo islamski umet, vidjet ćemo da upravo generacije koje su nosile šarijat Allaha te barak i njime vladale na zemljinoj kugli, vidjet ćemo kako su ti ljudi odgajani. I kako je prva generacija odgojena, dakle po svim ovim pitanjima, nisi i mogao naći stranu na kojoj nisu bili uzdignuti i na visokom stepenu, Jako često kada spominjemo neke njihove elemente, neke njihove opise, slučajevi i tako dalje, subhanallah, čovjek ne može to danas sebi da, da primakne, ne može to sebi da približi. Čini ti se kao da, da ti neko neku bajku priča. Zašto? Pa zato što smo neodgojeni, braćo. Zato što nismo se uzdigli sa ničim. Niti je znanje kod nas ono koje nas je podiglo, niti je odgoj taj koji nas je podigao, niti su moralne vrijednosti došle na tom stepenu, niti smo se okitili svojstvima zbog kojih, smo, zbog kojih bi bili na nekom zavidnom, na nekom zavidnom položaju. Tako vidimo, braćo, kod nevjernika i ovih današnjih civilizacija, oni su dali prednost jednoj stvari nad svim drugima a to je da su se bacili na dunjalučke nauke, na školovanja, isključivo pravci koji im koriste radi sticanja materializma. Dok vidjet ćemo na drugoj strani, ako im zavirimo u moralne vrijednosti, ako im zavirimo u duševnu čistoću i u bilo koje drugo pozitivno polje, naći ćemo da se radi o običnom truležu i da se radi o onome što, što nazivamo životinsko, a kažem da je životinsko za njih jako često pohvala izraz. Jer su razminuli kud i kamo svaku vrstu životinje. Čak i one koje su najkrvoločnije nisu u stanju tako mi Allaha uzvišenog da urade ono što su oni u stanju. Oni, oni ti se u jednom momentu predstavljaju kao mirotvorci, kao milostivi, dok u istom momentu su napravili strategiju, poslali svoje koljače i sve što je potrebno da se na hiljade ljudi muči, ubija, silu i tako dalje, tako dalje. Međutim, danas, danas je društvo onih koji samo slušaju šta ko priča i daju ocjenu prema govoru. Pa ako si dobar govornik i ocijenit ćete da si dobar. Ako si slabi govornik, nemaš nikakvi šansi. Danas je društvo onih koji apsolutno ne gledaju u djela ljudi, u njihova ponašanja, u njihov moral i moralne vrijednosti. Zato danas mi imamo slučaj u našem narodu da gledamo jasna djela ljudi dakle koji su sada na nekim visokim funkcijama iz našeg naroda u ovoj državi da rade gnusna djela, najružnija ponašanja. Znamo za, za sve te njihove prljave stvari. Međutim, kada oni dođu pa se spreme, pa lijepo se obrate, pa nam nakite, pa ovako, pa onako, pro, protu nam priču, mi zaboravimo sve što su radili i sve što rade od prljavih poslova i djela. A povjerujemo onome što pričaju. A'udhu billahi mine šeitanir rajim. Pa je li moguće da onaj ko gleda očima Korana i sunneta, da se i dalje osvrće na njihov govor, islamska ulema nikada se nije osvrćala na nečiji govor nakon što im dijelo postane jasno. Kada vidu dijelo čovjekovo, više i neće se riječi. Međutim, danas je musibet upravo u tome što se ljudi samo osvrću šta je ko rekao, a ne osvrću se šta je ko učinio. Šta je ko učinio? Zato, poštovana moja braćo, ovo su neki od razloga zbog čega samo muslimani posjeduju pravo na vojstvo ljudske zajednice, na vlast nad ljudskom zajednicom. I ovo mora da živi kod nas. I ovo mora da se širi među nama i da se generacije podučavaju tome da ne bi bile i generacije koje će doći poslije nas od naših potomaka poput nas koji smo bili zatučeni razno raznim izgovorima da moramo biti poslušni pokorni tom zakonu toj vlasti tim prepostavljenima makakvi oni bili Čuvaj se samo da ne stradaš. A zar nije propast ako ti Allah te barak vatala oduzme iman? Ako te Allah uzvišeni ostavi bez vjere, šta ćeš onda i kom ćeš onda koristiti? Zato molim Allaha te barak vatala da nas učini od onih koji će stvari ispravno poimati, ispravno ih razumjeti i truditi se da se pokore onome što im dolazi od šarijata Allaha te baraka ta'ala, noseći to poput nečega što je u većini nestalo. Ali posljednje, posljednji primjeri toga su kod tebe. Ako još ti to ispustiš, ko će više to nositi? Ko će više to nabaviti? Toga će nestati. Ako budemo na takav način držali Allahu Đelešanu vjeru, nosili je i s njom se nad drugima i pred drugima ponosili, Allah uzvišeni, inša Allahu ta'ala će nam podariti da doista budemo lijep primjer generacijama koje će doći poslije nas. Molim Allaha uzvišenog da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na stazi Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga uzvišenog da nam oprosti naše grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših Molim ga te barak vatala da nam poda snage da ustrajemo na istini, da nam poda ljubavi i snage da širimo sunnet poslanika alaihi salatu wasalam, da ga stalno uzdižemo i da s njime stalno rušimo novo, novotarije i novotare i da sa sunnetom ponižavamo novotari i novotare sve dok se toga ne odreknu ili ne umru na tome. Molim Allaha tebareke ta'ala da uzdigne Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem nad svim drugim što se slijedi mimo toga. Molim Allaha uzvišenog da sljedbenike Kur'ana i sunneta uzdigne nad onima koji neće da slijede Kur'an i sunnet. Molim Allaha tebareke ta'ala da pomogne islam muslimane širom svijeta, da muslimane vrati Kur'anu i sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam, da srca muslimana čvrsto zaveže za Kur'an i Sunnet i da podari ljubav u srcima muslimana prema Kur'anu i Sunnetu. Molim Allaha te barek od da pomogne džihad i muđahide širom svijeta. Molim ga uzvišenog da broj mujahida poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Molim Allaha dželle Đalešanuhu da safove mujahida učini jednim čvrstim safom, da složi njihova srca, da ih ujedini oko jedne riječi, oko riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi sallam. A da iz njihovi srca izbaci i odstrani ono što smeta jedinstvu muslimana, jedinstvu safa Mujahida. Molim Allaha te barake wa ta'ala da muslimane i njihova srca okrene Mujahidima, borcima na Allahom te barake wa ta'ala putu. Molim Allaha te barake wa ta'ala da muslimane usmeri Mujahidima, da ih pomognu sa onim s čim ih mogu pomoći od dova, od pomoći materijalne i svega ostalog. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti aktivni članovi u borbi na Allahom te barake wa ta'ala putu. i pomaganju Allahu Đelešanuhu vjere na svakom mjestu i u svakom vremenu. Amin. Ja rahmer rahimin. Vale dekul Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. la ilaha illa Allah. Rasulullah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Paranaj da se vraća od 2007. Gotovo skorošena namaz. Znači, pređete ovdje ima još i mogu.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 تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك يضل عبادك ولا يلدوا إلا كافر إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تز ولا تزد الظالمين إلا تباراً الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله gratidão.